On altynjy edebinama, Wa ýustahabbu iza istenja an ýantaziha diýýär. Meýdan edip bolup, näme, synja gylandan soňam, näme, öňki owrat ýerine suw sepelemeklik, näme, mustahap. An ýantaziha diýdigi suw sepelemek. Erkek adamlar, näme, uludan, kiçiden meýdan edip bolup, näme, ýuwandan soň, synja gylandan soň, näme, öňki owrat ýerine köýneginiň ýa balagynyň üstüne suw sepelemeklik, näme, sünnet. Näme üçin? Waswasa gelmez ýaly, düşündiňmi? Käbir adam synja gylyp çykýadany näme balagynda bir zany öli görýä we siýdik geläýdimika, neme geläýdimika diýip waswasa düşýä. Hakykatda ol waswasada näme hakykatda waswasa, çygam ýok, zadam ýok. Synja suw degdi, olam ýadyndan çykdydany şo öle çyga näme siýdik duräýtdi. Şeýdibem şeýtan onuň ybadatyny pozýa. Şoň üçin şu waswasa keselini gidirmeklik üçin näme diýdi Resulalla? Meýdan edip bolansoň näme? Ibn Abbase fekal. Bir adam Ibn Abbas diýen sahabaň ýanyna gelip näme soraýar. Inni ejidu belelen iza kumtu usalli. Namaza durýan welin näme egin başymda çyg tapýan diýär. Öl duýýan diýär. Yani waswasa düşýän diýär. Fekal Ibn Abbas. Şoň Ibn Abbas näme diýär? Endah bi ka'sin min ma'in. Yani täret alandan soň diýär, öňňe egneşiňi başga suw sepele aýdyýar. Oňa beýtmeklik bolanok. Emma bir adamda o kesel ýok, zat ýok-da, ýöne şeýtan buň ybadatyny bozmaklyk üçin was-was etýär. Bir çyrjagaş öljagaş näme etse, näme was-wasa salýar. Şo bolmaz ýaly, suw sepdänim diýýär. Soň was-wasa gelen saňa şo suw diýäýdänim was-wasaňy aýyraý diýýär. Fezahaba ar-rajulu femekese ma şa Allah. Soň ýaňky adam Ibn Abbasyň öwdüni aldy-da gitdi diýýär. Femekese soňam giden ýurdunda boldy diýýär. Ma şa Allah, ýani birnäçe ýyl. Summa atahu ba'da zalika. Soňam gelen soň ha